atâta de puțin Am știut de un har divin Cuprins ca vreajă în păcatul meu Dar Domnul m-a căutat și m-am lăsat aflat Și acum sunt în păcat cu Dumnezeu Sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit De Dumnezeu, de Dumnezeu, sunt mântuit, sunt mântuit Sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit de Dumnezeu sunt mântuit. Ați fac un legământ, un scris e în cuvânt, cu fund în apă omul meu firesc, iar cugetul curat îl vreau imaculat, crescând în omul cel duhovnicesc. fericit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit Dumnezeu, de Dumnezeu, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit. La toți în jurul meu vorbesc de Dumnezeu, le spun de harul care mi s-a dat. Să vină la Isus, căci i-a iubit răspuns, El gata e să-i fericească dat. Sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit de Dumnezeu, de Dumnezeu, sunt sunt mântuit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit de Dumnezeu. Dumnezeu, sunt mântuit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit de Dumnezeu, de Dumnezeu, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit.